بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وترك امته على المهجه البيضاء على طريقه واضحه غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni na litinin wanda ya dace da tara ne goma da watan Rabi'in al-Awwal goma da watan Rabi'in al-Awwal shekara 1400 da shekara 45 bayan hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 25 da wata na tara watan Septemba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisinmu na karatun adda'u wad dawa wanda wasu ka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawai shafi na malamin musulunci ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai albarka na al-furqan da yake wannan shiya a cikin wannan gari namu na tawa yau da mu tashi darasi na 25 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa kowane mako wanda muna cikin hadisin barra dan azib Allah ya kara masa yarda Allah ya hada mu da su a cikin aljanna ta da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisin da yake karyawa mutane jijiya ya sanya mutun ya shiga cikin ceceyin kansa ya kuma gano ina aka sawa gaba ba shakka hadisi ne wanda duk mutun na da imani in aka karanta su a gaban sa sai ya samu wani abu na canjin yanayi saboda irin yadda hadisin yake tsoratarwa domin yana ka maka abun da zai kai ke fuskantar ka na rayuwar kabari Da ba shakka duk dan annabi adam wanda ya zo wannan duniyar to sai ya biya da wannan rayuwar ita dai cikin kabari wannan tilas ne zama a kabari kuma more abun da ke cikin alkhairi ko kuma watan saduwa da abun da ke ciki na na azaba abun da mutum ya aikata wannan la mahalata ba shakka ba kokonto akai muna fata wa Allah subhanahu wataala ya sanya muna cikin su wanda zasu dace duniya da alkiyama mun karanta daidai inda malai yake cewa eh wannan mutumin mai imani za a miro masa rayuwarsa eh, bayan mala'iku sun zo su masa tambaya daga cikin tambayoyin da za a yi masa za a tambaye shi ma man rabbuka waye ubangijinka wannan waye ubangijinka koda ka san ansar a duniya matakar baka mutu da imani ba ko abunda mutun yayi ba dan Allah ba ba sai wa amsa ba sa a shekarun baya an yi wani littafi da aka yi idamatul abdu wannan littafin ana koyar da shi ne tare da qawaidi cewa ga irin tambayar da mutum za a yi masa a kabari da in ka shanye ma in ka je shi kenan za a saka ba da amsa shi kuma al'amarin ba haka bane eh al'amarin ba haka bane shi Allah shine yake tabbatar da masu imani thabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ko Allah yana tabbatar da masu imani da nagartaccen zance a duniya da alkiyama matukar mutum bai da imani in ya shanye idza matal abdu duk bata amfani sa za a tambaye mutum waye ubangijinsa sannan kuma a tambaye sa menene addinin sa sannan kuma za a tambaye sa game da annabin da Allah ya aiko da kuma ilimin da yayi menene yayi a duniya eh, sannan kuma sai a in ya bada ansa cewa ubangijinsa shine Allah eh, musulunci shine addinin sa wanda Allah ya aika wannan annabi Muhammad bawon Allah ne kuma dan aikin Allah ne aikin sa a duniya ya karanta littafin Allah sannan kuma ya yi imani da shi ya gaskata sa to sai mai kiraye daga sama sai yayi kira yace an sadaka abdi ba wana yayi gaskiya abinda ya faɗa gaskiya ne ba kunkunto a ciki fa afrishuhu min aljannati Allah ce ku shimfida masa shimfida daga aljanna Allah ya samu dace da wannan wa albisuhu min aljanna kuma Allah yace sai a yace wa mala'iku tufatar da shi da tufafin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna kuma ku bude masa kofa yana kallon aljanna yana kallon abin da ke ciki na aljanna fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha daga kanshin aljanna sai ya zo masa da kuma watan ruhiha da kiraranta da kanshinta wa yufsahu lahu fi qabrihi sannan kuma a gelwata masa a kabarinsa madda basrihi iya ganinsa in zai ga kilomita miliyan 1 to duka za a yalwata masa ko da kana ganin kamar matsabarta a matsayin hurin yake amma kamshi za a za a yalwata masa sannan kuma wani mutum zai zo masa da kyakkyawan huska yana kanshi zai ce yana zai ce da shi abshir ina maka albishiri wannan shine wurin da Allah ya maka alkawali yace da shi wane ne ke ce ni ne aikin ka na kirki ko sai ce rabbi aqimis sa'a Ah, rabbi aqimis sa'a yace ya Allah atada alqiyama saboda alamar cewa samun wannan abun to alama ce cewa zai samu zai iya bada amsa ko ya tsallake sirati a gobe alqiyama ah, to sai manzala ce wa innal abdal kafir dan zamu tashi aiko eh, na dan dawo bayani saboda kada mu dan doko bayanin kafirai kuma Gwarin mu dan doko aljanna malan jabi sai mu dan abin da malaika in wuta daga can annabi ce wa innal abdal kafir idan bawa ya kasance kafiri a duniya ya butulce cewa Allah bai wa Allah abinda Allah ya yi sa ba idza kana fim qita'in min ad-dunya idan yazo a ƙarshen rayuwarsa ta duniya zai rabu da duniya wa iqbalin min al-akhirah kuma zai fuskanci inin al-qiyama kuma zai fuskanci ƙiyamarsa? nazala ilayhi min as-sama'i mala'ika sai wasu mala'iku su sabko masa daga sama sudul wujuhi suna tare da bakake suna da bakaken fuskoki fuskokin su bakake ne irin ma'ahumul eh, almusuhu a tare da su mala akwai mari akwai yagiya mari fayajlisuna indahu sai su zauna da shi eh, a gunsa maddal basar a iya ganin sa iya inda yake gani sune baki daya thumma yaji'u malakul maut sai mala'ika mutuwa zo. hatta sai inda ra'sihi sai ya zauna na agun kansa idan ya zo sai ya zauna gurin kansa shi shugaban masu dokar rayuwar tare da shi akwai mala'iku annabi bai faɗi ko adadin su ba kaga wannan yana cewa ashe suna da yawa yace mala'ikatan akai faɗa ko nazala minas sama'i mala'ikatun kaga mala'ika nakirati kuma yana yadullu alal kathra cewa ba a san adadin su ba to za su zo tare da su akwai mala'ikan mutuwa shine malakul maut wanda sunan shi ne malakul maut da yawa daga cikin mu muna kiran cewa azra'ilu wanda ba wani hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa sunansa azra'il abinda qur'ani ya tabbatar da sunnar manzon Allah shine malakul maut kaga wannan hadisi ya ya tabbatar da wannan ko kuma a qur'ani a suratul sajda Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace da su wanda ke karbar rayuwar ku shine mala'ikan mutu haka Allah ya kira sa amma sunan azrail bai tabbata ba a cikin alqur'anin Allah da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kun ba wani sahabi ma da ya kira sa da wannan ba wani sahabi da ya kira sa da wannan sunan shi dai mala'ikan mutuwa haka yazo a hadisin da annabi yake faɗin cewa eh, mutum kudin da za su sala cikin mala'iku halittu guda hudu a mala'iku da za su saura a duniya idan aka yi busar kaho akwai mala'ikan jibril akwai mika'il akwai israfil sannan kuma akwai malakul maut ai magana bace akwai azra'il ko izra'il a duka wannan sunaye ne da aka aka sunanta masa amma sunansa na hakika ne shine malakul maut mala'ikan mutuwa to kuma ubangiji ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum eh kace da su mala'ikan mutuwa shine wanda yake karbar rayuwarsu shine ke kashewa kuma a wata ayar sai yazo Allahu yatawaffal anfus hina mautiha ubangiji shine wanda yake karbar rayuwa a lokacin mutuwarta a wata ayar kuma Allah ke cewa tawaffatuhum rusuluna mala'ikum za karbi rayuwarsa idan ka fahimci ikani bi zahirin ayoyin sai kaga kamar akwai cin karo da da juna can Allah ya ce shi ke karba nan kuma Allah ya ce mala'iku nan kuma Allah ya ce malakul maut to wanne ne ke karbar rayuwa suka ce zahirin ayar in ka fahimci tsantsar karatun to duka maganar guda ce shi Allah subhanahu wataala shine wanda ke karbar rayuwa amma yana turo mala'ika da mala'ikan mutuwa ne su wa'intan mala'ikun tayyafa suke yi har ma wanda suke wata suka ce misali gwamnatin kasa sai a ce gwamnati shugaban kasa ya gina kaza kaga wala Allah ya zamanto ba shi bane ya lokacin da aka yi foundation ki wurin ba bai zo ba haya kare bai zo ba amma dai za ce shi yayi shi ya gina ko kuma ta alhaji ne da kudin sa sai ya gina gida yana Abuja yana Abuja sai ya gina gida sai ya ce a gidan waye ai alhaji wane ya gina sa kuma shi bai ma san inda yake ba walillahi almathlul a'la to shi Allah shine yake bada umarni na mala'iku su karbi rayuwa wanda kuma wanda ke zara rayuwar shine mala'ikan mutuwa amma kashiwar Allah shine ke yi Allah ya dace da mu fa yaqulu sai shi ayyatuha an-nafsul khabitha yake mummunar rayuwa yake wannan rayuwa al-khabitha mummuna lalatacciyar rayuwa gurbatacciya ukhruji ila sakhti min Allah wa ghadbi la hawla la quwwata illa billah ce ukhruji kifita fita ila sakhti min Allah zuwa ga hushi kushin Allah subhanahu wataala domin Allah yana yana kushi dake wa ghadbihi da kuma eh, al-ghadab shi ma kushi daga Allah subhanahu wataala daga wannan hadisi yana tabbatar da cewa ashe al-ghadab was-sukhat sifatun min sifatillahi subhanahu wataala Allah yana yin kushi Allah yana yana yin hushi amma ya hushin Allah yake mun bar masa ilimin sa abinda aka bukace mu da shi shine ka yarda fa Allah yana yi annabi ya faɗa kuma gashi nan mala'ika zai ce han nafsul khabitha ce wannan mumunar rayuwa da ta kare kanta ta lalata kanta wajen saban Allah da bin duniya ukhruji ila sakht min Allah wa ghadb zuwa ga hushi eh, na Allah subhanahu ta'ala, da kuma kyamarki da Allah yake yi saboda baki abinda Allah yake so ba qala sai annabin Allah yace fatafarraqu fi jaslihi sai rayuwar ta fantsama ta wace a cikin jikin kaga wannan kalmar fatafarraqu fi jaslihi ashe kaga ruhin ruhin ruhi yana da alaka da gangan ruhi daban eh, gangan jiki daban ko kuma ita ruhi daban gangar jiki daban ai shi yasa na daga cikin ababen da mutanen maka suka wa manzon Allah tambaya akan sa bal malaga take su yahudawa shine tambayar annabi akan abin da ya shahi ruhi Allah ya ce wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amin eh, min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka sha'anin rayuwa a ina yake kuma ya yake ake sarrafa sa Allah ce kul kace da su ar-ruhu min amri rabbi sha'anin ruhi daga cikin al'amarin Allah subhanahu wataala ne daga cikin da Allah ya keɓance wa kansa ilimin sa cire wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ilimin da Allah ya baku kadan ne ila ku tantare ilimin Allah subhanahu wataala ba wani abu bane duk wani kire kaji ana yi. idan aka kwatanta da ilimin Allah bai takara ya ba Allah subhanahu wataala ya datar da ku to sai annabi ke cewa fayanzi'uha kama yunza'u as-saqu safudu min as-sufi al-mubtal sai wannan mala'ika na mutuwa yunza'u fayanza'uha sai ya ya fisge ta ya fisge mi rayuwar kama yunza'u as-safudu min as-suf kamar da ake ake ake abin fisge fata ake fisge fata daga fata da zamanto eh danyanya wanda aka aka aka jika ake ake tira gashi gare ta idan ka sai ake ake tira to haka zai zage wannan rayuwar kasan gabanin a jema fata to ana jika ta za ta yi laushi ko saboda a ji dadin fisga ta da kyau kuma ana ja ta tafi to haka zai malaka zai ja wannan rayuwar da wannan kugiyar da wannan marin Allah ya kare Allah subhanahu wataala ya kare fa ya'khuzaha idan ya fiske ta da karfin tsiya darajin fayanzuha to ka san ai abun ba da wasa ba za a yi da karfi za a yi to sai ya kama wannan rayuwar fa idza akhadha idan ya kama ta lam yad'uha fi yadihi su wa'inna da suke tare da shi ba za su bar sa ba ya rike wannan rayuwar farfata ainin dirar kiftawar idan dirar kiftin ido ba za ta yi a hannunsa ba suna jiran kawai ya fidda ya miƙa musu su aiki su kawai in an fiske amika musu wannan rayuwar hatta ya yaj'aluha fi tilka sumuh as-sayda a cikin wannan bakin akwatin da yake tartare da marmari ya khuruju minha fa ka an tahiri wujita wujidat ala wajhi al-ard wa yakhruju minha sayfitab tabda ita ka an tahirihin jifa kamar mafi mafi mafi tan mafi tan warin Eh, jifa aka ce jifa shine maskai batattan abu abinda ya mushi abinda ya mutu ba a yanka ba to ka ce dai shine mafi girman maskan da maskan da yake wari a doran ƙasa wari da yake kamar warin maskan da ba a yanka ba kuma warin yake yake hamami a doran ƙasa fa yas'adu fa yas'aduna biha sai su haura da wannan rayuwar fala yamuruna biha ala mala'in min malaika ba za shi wuce ba akan wani taro daga cikin taron mala'iku illa qalu ba sai waɗannan mala'ikun sun ce ma hadhihi ruhul khabith wannan rayuwar waye wannan mummunar rayuwar wace ce fayaquluna sai fulan ibn fulan wane ne dan wane la haula wala quwwata illa billah duk inda aka biya a sarrin sama mala'iku za su tambayar su ce wane ne ke da wannan rayuwar mummuna mai dai haka sai su su wane ne dan wane bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya da mafi muni sunan da ake kiransa a cikin wannan duniyar kusan ba duk sawai ba mutunan banza bai da sunan banza aga ne san duk wani mutunan banza to yana da sunan sa na banza to da wannan sunan za a kira sa mala'iku za su kira sa da wannan sunar gaban mala'iku eh, thumma qara'a sai manzon Allah istaftah sai su nemi a bude musu kofar sama fala yuftahu lahu ba za a bude ba saboda kofofi sama tana da kowace sama ai eh, kowace sama tana da kofa to idan suka zo bakin wannan kofar sai su nemi da a bude musu fala yustaftah fala yuftah lahu ba za a bude musu ba thumma qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya karanta wannan aya la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat nabin Allah ce ya karanta wannan ayar yace la tufattahu lahum abwabus samai ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna kuma ba yadda za a yi shiga cikin aljanna hatta yalja aljamal fi sammi alkhiyat har sai in raqumi ya ya haura ya shiga ta huduwar allura inda ake soka zare inda ake so ka zare a allura idan raqumi ya shiga tanan ya wuce to ana sa ran za su shiga aljanna wannan abu ne wanda yake la mahalat abinda wanda wanda baya yuwa saboda Allah ya maka cewa an kaɗe duk wani hanzari duk wani hanzari ba wani hanzari da za a yi musu aljannan dai ba za su shiga ba in ko sun shiga aljanna to kwatanta idan aka waye gari aka ce ga raƙumi na kowace ƙasa ce da sunan raƙumi ya shiga cikin kafar allura ya wuce to za su iya shiga aljanna amma kaga abu ne wanda ke impossible in ji tsura abu ne mai wuyari fa yaqulu Allahu azza wa jalla ti Allah yace mai girma da wata uktubu kitabahu fi sijjin Allah ce ku rubuta littafin sa kaga tan mutunan kirki Allah ce uktubu kitaba abdi haka Allah ya faɗa ku rubuta littafin bawana amma nan mutunan banza Allah bai danganta kansa da shi ba bai dangana shi da shi ba sai yake cewa uktubu kitabahu rubuta littafin sa fi sijjin a cikin sijjin fil ardi sufla a sararin cikin kasiyar karkashin kasa shine Allah ya ce kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wayl yawma idhin lil mukaththibin alladhina yukaththibuna biyawmiddin wa ma yukaththibu bihi illa kullu mu'tadin أتم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين التي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجهيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون الله يكرم التي إن كتاب الأبرار باشك إن كتاب الفجار littafin أيكم متانا بنزه كذا jin فجار kasan akwai sun yi shaqiyanci duk da Allah yake son bawansa amma Allah ya kira su da sura al-fujjar saboda munin abin da suka aikata Allah ce inna kitabal fujjar fi sijjin yana cikin sijjin Allah ce wa ma adraka ma sijjin wa yasna da kai abin da ake cewa sijjin kitabun marqum Allah ce wani hurin rubutu ne abin kiyayewa wanda ake tsare aikin bayu yace wailu yawma idin lil mukazzibun ya tabbata da masu karyatawa duk wanda ya karyata Allah bai yi abinda Allah yake so ba ina rantse maka da Allah aka je kiyama sai ya gane kuransa zai gano cewa ashe shi sakare ne na gidan gaba wawa ne sai zai da na sanin idan mi ma aka yi shi kuma zai gurin ba ina ma shi dabba ne ina ma jaki ne ana dora masa kara ana akus saboda dabban ya fi sa amfani Allah ya ce wailul yawma idhil lil mukaththibin alladhina yukaththibuna bi yawmiddin masu kareta wurin alkiyama masu kareta ranar da zara sakamako ranar da Allah zai bayo kowa sakamakon abin da ya aikata yo ai daga cikin abin da yasa alfujjar suke aikata abu suke aikata na na da kafirci shine rishin gaskata ilin alkiyama da mutun ya gaskata cewa akwai alkiyama to da yabi Allah subhanahu amma rishin gaskata sa da rashin sanya abu a zuciya to wannan daga cikin daga cikin abun da ke sanya mutun yayi abun abun sa na sabon Allah subhanahu wataala shine Allah yato idza tutla alayhi ayat alaihim ayatuna alayhi ayatuna qala asatirul awwalin a duniya in ana karanta masa ayoyin Allah sai ta ai tatsune mutanen farko ce ai wannan abun tatsuniya ce ita kiyaman nan lahira waye je gado ai duk wani hadisi kaza duk wani kaza ai duk ƙarya ne Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suke aikatawa ne a duniya na sabon Allah har ya sanya zuciyar ta tsatsa ba ta gane gaskiya shi da Allah ya auta yake cewa lahum qulubun la la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ce ga zuciya amma ba sa fa'intar komai da ita ga hankali amma ba sa gane komai da shi ga ba sa ganin gaskiya da shi Allah ce zuciyar ta yi tsatsa kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil lamahjub Allah ce ku saurara a wannan ranar ba ba yadda za a shiga Allah subhanahu wataala ai kai ku anan duniya malam Jabir in ya zamanto to a ce wannan dan adawa ne yana adawa da gwamnati kana ganin idan shugaban kasa ya zai ne odensa da shi ba zai yi ba balantana rabbul izzati walillahi al-mathlul a'la Allah ce ar-rabbihim yawma idin lamahjubun Allah zai sa a katange ba za su ga Allah subhanahu wataala ba sai da thumma innahum lasadul jahim kuma Allah yana shelace a ga ya musu duk duniya ko waye ta karanta haka shi kiyama thumma innahum lalle su wa'annan mutanen lasadul jahim ba shakka za a tsoma su ba fa shiga za su yi ba a'a ba dan jahannama da zai shiga jahannama da kansa sa shi ba yi ba wani dan jahannama da zai shiga jahannama da kansa kai su za a yi ai kamar water police ce in tazo sai dai asabu tun ba dai asai ai haka ne ko sabu tun ake yi to haka ta jawa jahannama tsoma mutun ake yi idan ka sa ana tsoma littun haka za a tsoma dan wuta cikin cikin jahannama kuma yuqazu hada alladhi kuntum bihi tukadhibun a ce da su wannan abin da kuke kayyatawa ya ce ina ma da amido mu duniya eh, mu yi imani ba za mu karyata ba Allah ce kai kuke yi Allah ya dace da mu shine Allah zai ce a rubuta littafin littafin sa a cikin sittin fi ardi sufla a can kasar kabila karkashin kasa fayutrahu ruhuhu tarhan sai a wulgo rayuwarsa wulgarwa sai a yaddo ta waltiyar dawa ba ta da amfani summa qara'a sai manzon Allah ya sake karanta wannan ayar wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i duk wanda ya kuskure hada Allah da wani a wajen bauta to misalin sa fa annama kharra min as-sama'i kamar ka ce misali wanda ya fado ne daga sararin samaniya daga saman katan bene fatahtafuhu at-tayr sai tsintsaye su dinga tattakarsa aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih ko kuma iska ya ya buga sa ya wulga sa a cikin cikin wuri wanda yake tsim ga daya kuma ga nisa ga abubuwa na musibu daga sama yake kuma iskan ya doke sa yanzu kai ko ton iska ya doka ya yake kake tsammani eh baka ga da iska yake wa gidaje ba in Allah ya tashi nuna wa mutane aya sai Allah ya turo iska kawai sai ya halakar da su to shi wanda yake shirka wa Allah subhanahu wataala Allah ce kamar misalin wani ne a wani aka aka yado sa daga sama kafin ya zo kasa tsintsaye sun gama aikin sa kafin ya zo kasa tsintsaye sun gama aikin sa sun tsitsage sa sun sabace sa ko kuma iskar zai kada sa a cikin wani wuri wanda ke mai isa wala Allah mun fahimta abinda ayi take nuna ko da aka ce za a yi hulli da rayuwarsa shaga cikin musiba za a mi za a rugar da ta yanzu kai misali a ce mutun na saman itaji hawa goma sai iska ya doke sa kuma iskan nan mai karfi da Allah take tsammanin zai masa in ya zo kasa ya take tsammanin zai kasance shi wannan wanda iska ke doka na'am ko ne ba akwai ba ana samu kusan kariya ta 83 da shi <laughs> ba ga bane an samu matsala kenan ko Allah ya samu wani lahiya fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai kuma a mayar masa da rayuwarsa a jikinsa waya atihi malakan sai malaika guda biyu su zo masa fayujlisanihi sai su zaunar da shi cikin kabari duk wannan matsin kabarin da muke ganin rame ne karami ba girma ba fadi amma haka mala'iku za su zaunar da shi kuma wallahi sai ya zauna ba shakka ba kwankwanto dole sai ya zauna fayaqulani la sai wa'annan mala'iku za su masa interview za su masa tambayoyi su ce da shi man rabbuka waye ubangijinka ubangijin da ka bautawa a duniya kai ne mai taimakon sa da agajin sa kai masa abubuwan da yake so ka bar abin da baya so fa Kulu sai ce ha ha la hadari ha ha ban sani ba kaga kalmar la adari to wannan musiba ce anan fa yaqulani la su sake masa wata tambaya ta bi su ce da shi dinuka miye addinin ka wani addini kai da ka zo duniya ba kungiyar ka ba ba za a tambaye ka kungiyar ka ba ba wanda Allah zai tambaye shi kungiyar sa ko dariƙar sa wallahi ba duk wata kungiyar kana butuwa ka barta billahi alladhi kana tahiya kun rabu da ita nan. sai an tashi kiyawa kuma Allah ya maka tambaya akai dan dole sai ka waiwa Allah amsa wannan wata musiba ce da musulmin zamu suka samu kansu akai shine rarrabuwar kanu iske musulmi na yarda Allah guda ne kai da Allah guda ne annabin nan guda ne shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi muke koyi kuma kai wali shi kake koyi ka'aba wuri guda muke kallo muna sallah sallah guda biyar muke a wuni ko kuma amma wai daban da wai wani suwa da ban mu huta ba kaje wannan tsiya malam jabir da Allah ya ce kuntum khairu umma ai baban da ba Allah ya fada saboda ana kiran umma ne lokacin da aka haɗu. ba wata kungiyar da mutum zai ce ni ai izala nake ko kuma ni salafi ne ko kuma ni ina dariqa kaza ba wanda zai ce kana cewa dariqa kaza kake wallahi zaka sha kashi billahi lazi ba ruwan su addi musulunci zaka faɗa eh, musulunci ina ba da mun fahimta sai sai ya tambaye shi ma adinu ka miya addininka. ka fa yaqulu sai ya ce ha ha la hadari ba, ha ha ban sani ba yana kuwa fa yaqulani la sai su je su tambaye shi ma hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum wai wannan wani mutum ne aka aiko a cikin ku waye aka aiko a cikin ku miye matsayin sa a gunka sai ya kulu sai ya ce ha la adari ban sani ba faita fa fayunadi munadin sai mai kira ya kira min samai daga sama an kadhaba abdi bawana yayi ƙarya bawana yayi ƙarya Allah ce an kazaba abdi bawana yayi ƙarya saboda tambayoyin gaba ɗaya da aka yi masa ba wanda ya baiwa ya bada amsa kuma ba za a tambaye ka ba ka bada wata tambaya ba ka bada wata tambayar ba kamar ita fa kiyama to da ma fariqun fil jannati ne ko fariqun fis sa'ir babu turazin gurbace mutum a ce shegon gurba ba wani shegon gurba a lahira in adami direct ko kuma adami indirect ne wallahi <laughs> ba wani ba wani second group kawai ka samu ka samu shikenan baka samu baka samu shikenan mun ba shi karatu duka tambayoyin shi ba wanda ya amsa wannan yayi kawa da himaru jiha kala wanzu kaza himaru juha wato shi juha shi da wani jaki sai ka sa jakin makaranta kuma sai jaki ta kai inda za a je a ci za a je a zana jarabawa zai je examen yanzu juha ya shirya jaki sai kai shi wajen jarabawa inda ake test mai ce yayin jaki ya dawo sai ya tattauna da mai shi mai jaki ya tattauna da jakin yace masa ka kai ne jaki na farin da ka fara share sharakawa cikin imtihani kaje kai jarabawa a rayuwa kaje ka ruta ka zana jarabawa in ko kace wannan jarabawar zai zamanto a tarihin duniya kai ne jaki na fa da za a fara baiwa attestation shahada amma ba ni labari ya jarabawa ta kasance yace ai tambayar mai sauki ce duka duka tambaya ma biyar ne aka kawo sai ce masha Allah da fatan dai ka kawo amsa ka ba da amsar yace kware da gaske yace tambayar fare da aka kawo brave fu aka kawo saha am khata yace he na tsaya na tsaya lokaci zai baci zai zai zai cinye lokaci sai ta dai zai dai zai ke so da kuma na aka kawo shi aka kawo da abu da ban gane shi ba sai na ƙara sai na ƙara tuwa zan da ta gaba ke son ta uku da nazo ita ma dai gashi abin da kamar na san shi kaza ne ga tambaya ina tunanin kaza ne dai ba rubuta shi shi kuma <laughs> a ƙarshe lokaci bai rubuta komai ba <laughs> to wannan shi wannan shi ne hibaro tuha kenan shi duk a rayuwar shi ta duniya shekarun da yayi ba abin da yayi kuma an azi su malan jabir sun ta yadawa kullun karantarwa ake yi kullun karatu ake yi uban Allah shine ubangiji annabi sallallahu shine annabin da ya aika kuma bawon Allah ne addinin da kamata kuma kowa shine musulunci amma ba hanyar mutu shi bai san wannan bai ma bai sani ba saboda bai yi aiki da shi ba misali ce an kazaba abdi bawa na yayi ƙarya fa afrishuhu minan nari Allah ce ku shimfida masa wata shimfida lafiyayyar shimfida mai laushi amma da jahannama wa albisuhu minan nari kuma ku tufatar da shi daga tufafin wuta waftahu la waftahu lahu baban ila nar ku buda masa kofa zuwa jahannama fayatihi min harriha wa sumumiha laka sai zafin jahannama ya dinga zo masa da kuma musibin ita wannan jahannama wa yudayyaqu alaihi qabruhu sai kuma abun bai tsaya nan ba sai a matse masa kabarin sa sai a ce sister da kabarin ya matse kuma sai ya matse fa yaqul ay hatta takhtalifa fihi adla'uhu har hakarkarin sa su canza hakarkari a wazu su canza a wazan dama sai su komo hagu hagu hagu sai su koma dama shi ne takhtalifa adlaquhu awazun kotan dama sai su dawo hagu na hagu sai su dawo dama saboda matsewar da kabariya ke masa kamar kai ne ka sanya hannunka a cikin juna an yatsun hannun dama sun koma hagu na hagu su komo su komo dama haka za a matse sa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ya'tihi rajulun qabihur qabihul wajhi sai wani mutun ya zo masa mai mummunar fuska wani mutun mai mummunar fuska qabihu thiyab mai mummunar eh, tufafi wani mutun wanda yake tsaye da mummunan tufafi kuma ga mummunar fuska bai ka da kyawun kallo muntinur rih mai wari mai karni mai wari wanda yake bai kenan ko fa yaqulu sai ce, abshir bil ladhi yasuka ina maka bushara amma wanda take so sa maka da rai bata maka rayuwa abinda zai bakanta maka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine wurin da aka maka alkawli ruwa ya kare wadan kada bai kare wanka ba wannan shine wurin da Allah ya maka alkawli cewa tabbas sai ka zo ka hadu da Allah kuma inna rabbaka labil mirsadiko ka yana madakata kuma gashi nan Allah ya danke ka wannan gunin ka zo kuma ba wanda ke iya mai da ka ba ko wanda ke iya mai da mutum wallahi duk alaka da mutane ko yau da kake da hakkan hannun jari akan fanuka na rayuwa a cikin duniyar nan da sanayya da muqami mutuwan nan in tazo ba wanda ya isa in ka iya mai doka ba kamar gidan kwaso bane in aka kai ka za a iya zuwa ayi belin ka mutuwa in mutun ya mutu aka sanya shi kabari duk kusancin mutun ga Allah ba zai sa ya zo ba a a amido mutun dan da ana yi ko alan jabir da lokacin da Allah ya karbi ran matar annabi sallallahu alaihi wasallam khadija radiyallahu anha wa ardaha annabin Allah ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki yana shi ya shiga wani hali a wannan shekarar kuma ammin sa ya rasu ammin sa Abdul Muttalib a wannan eh, Abu Talib afwan Abu Talib a wannan shekarar ya rasu sai shiga cikin wani yanayi na damuwa da uwar 'ya'yansa, mai son sa mai kaunar sa mai taimaka masa a da'awa da kuma rayuwa sanyi idanunsa kuma Allah ya mata wafati kuma ga wanda ke bashi kariya ta bangaren family shi ma Allah ya doki sai manzon Allah ya shiga damuwa kasan ai duk duniya in akwai wanda Allah bai shadda damuwarsa ba kai manzon Allah ba dai ko duk duniya sama da kasa ta shaida in akwai wanda Allah bai kaunar damuwarsa shi ne annabin Allah amma saboda ba yadda Allah yayi ba yadda manzon Allah ya iya in Allah ya karba ba a dawo wa haka kuma ya hakura wallahi lokacin da Allah ya karbi Ibrahim man ya manyanta ya dan kama girma lokacin da Mariyatul ta ta haifa masa Ibrahim a garin Madina ai ka san kusan dubu ne malam Jabir sai manzon Allah ya zo wajen Mariya na qutubiyya dubu ne dubu ne har ma wani abu na kishi gidan Annabi dan su mata su ta maganganu ita wacce ba mata su bace ko yanda sace ba a gidan take fa ba ta a gidan tana ɗaya daga cikin gidansu wani sahabi ne amma kusan kullum saboda wannan yaron manzon Allah sai ya je a can lokacin da Allah ya karbi Ibrahim manzo Allah fashi waye da kuka yace ba abin da zamu faɗa sai abin da yake yarda mu Allah subhanahu wataala yace zuciya tana tana tsatsa tana tana bugawa idan na zub da kwalla yace ko mun yarda kaddar da Allah ya kaddara muna mun shiga damuwa akan raboka ya kai Ibrahim da akwai yadda zai iya yi da ya mai dosa amma ina shi inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law ta'lamu ba wanda Allah yake jinkirta ba aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura da irin jarabawar da Allah ya jarrabe sa to shine annabi yake cewa anan sai to sai shi wannan shine wurin da Allah ya maka alƙawari. la mahalata dole ne sai ka zo kuma gashi ka zo daga duk abin da aka tayi na iskanci a baya an ƙare yanzu kuma an shiga ta sabuwar rayuwa za a girbi abin da aka shuka ne sai ya ce wa man anta fa yaqulu wa man anta sai ya ce da shi kai waye shi wannan mamacin ke tambayar wannan mutumin ke dake da mummuna fuska sai tambaye shi kai waye fa wajhuka alwajhu wajhu yaji'u bishar yace mutu alamar fuskar ka alama ce ta cewa tana nuna akwai sharri ta tare da kai sai ya kulce ce ana amaluka alkhabith ni ne mummunan aikinka ni ne mummunan aikinka fa yaqulu sai ce rabbi la tuqimus sa'a ce ya Allah kad kada shi alqiyama Allah in dai wannan shine aiki na Allah kada shi tashi alqiyama to kuma dan shi kawai sai Allah ya sa ka tashi kiyama ba zai sa ba mu fa'ida irin wannan ne fa Allah yake cewa fa ma tanfa'uhum ash-shafa'atu ash-shafi'in haka ne amma lahum 'ani tadhkirati معرضين كانهم حمر مستنفر فرت Allah ya samu wani lafiya lai jama'a kun ga wannan wa'azin fa manzon Allah a makabarta yake yin sa to daga cikin abin da zamu doka anan shine sunnar yin wa'azi a makabarta sunnar yin wa'azi a makabarta kuma wani wa'azi ake yi a makabarta jama'a wa'azin da zai sanya mutun ya ya kariya wa'azin da ke sanya mutun ya ya falka daga cewa fa wannan rayuwar da yake yake gani yana da ita a yanzu wataran an wayi gari cewa ba ya rabu da ita kuma wa'annan maqabiran wa'annan qaburkin wa'annan qaburran ba shakka wataran shi ma an waye gari wasu suna tsaye a kansa. shi yasa malamu suke cewa na daga cikin alamar kekashewar zuciyar mutum idan zuciyar mutum ta kasa ya zama to in ya shiga makabarta baya wa astuwa da abin da ke gani a ce ka shiga makabarta har ka fito baka ji komai ba a ranka to tsakani da Allah kai ko ba a ce maka imanin ka da saura ba ya kamata ka ce jama'a ba a yi ni addu'a imanin nawa da saura haka ne idan har mutum zai in shiga makabarta ya fito bai ji komai ba wallahi alazim malam jabir wani lokacin da shiga makabarta lokacin yake mai sashi da kuma budurwa yake yi wani lokacin da yake shiga makabarta lokacin yake yake gigara wani lokacin fa yake la ilaha illallah a makabarta fa kai da wani makabarta fa sata yake su makabarta sata sata sata sata na jana'iza ka zo da mutu kuma ka dawo kasa kai ka san duk wanda zai je makabarta yi satar mashin tsakani da Allah ko ba a ce maka ba bashi da imani ba sai an faɗa ba ai ya kamata ka wannan ba sai rashin imani ya huce yayi oba wani ba zai zo makabarta malam Jabir ya tona kabari ya dauko daga cikin sassan cikin mamaci ko idan biyan wata bukata ta sa wani dan tsabar kekashewar zuciya wai a makabarta zai je saboda jara'a yayi zina a cikin makabarta zina a makabarta ai ko ba a ce maka wannan cike ɗan iska ba ne? la ilaha illallah wallahi shi kina maka cewa mutanen mu fa game da imani akwai matsala shi yasa dai kawai Allah ya ruha mu asiri kuma ta roƙon Allah ya samu cike da imani ma akwai mutane da dama kana musu kallon mutanen kirki a duniya ko sai an tashi kiyama ka gano cewa in iska ne wallahi Allah kai tsare mu kakku samu sifanta da wannan sifar Allah ka kare mu daga wannan hadisi akwai tsoratarwa kware daga cikin a cikin sa kasancewar ga irin rayuwar da mutum zashi balma a cikin wani hadisi annabi ya cewa mutunan kirki a salloli guda da za su dinga kama safira idan lokacin sallar azhar ta in kana sallar azhar to saboda afida maka kewa da damuwa sai wannan musallar azhar ta zo sufar mutum ta tage ka zama ta tage ka fira ku tafira kuna tattaunawa sai lokacin la'asar sai ta tafiyar ta sai la'asar ta zo ta zauna tage ka zama sai magriba haka za a dinga yi sai an tashi an alkiyama mutumin kirki kenan Allah ka sanya mu cikin bayunka na gari Allah ka arzuta mu da zaman tuwa mutanen kirki amma fa mutunan banza to to shi na cikin tashin hankali malace wa fi lafzin li imami ahmad li imami ahmad aidan a wani lafazi na al-imam ahmad wato thumma yuqbad lahu thumma yuqayyad lahu a'ma asammu abkamu fi yadihi mirzabatun law daraba biha jabalan kana turaban fayadribuhu darban darbatan fayasiru turaba a wannan lafazin na al-Imam Ahmad yace summa yuqayyadu lahu a'ma sada kuma a tambara masa makanta sai zama to gashi fatahu sannan kuma asab bebe wanda baya ji abukan kuma bebe baya iya magana balantana yi kowa ko ajiya ka sa akwai wanda ce shi shi yanzu aka kai shi shi abin da yake ta tunani saboda bai san aikin da yake ba wai lokacin da aka jiyo an ce ana jin tafiyar takallin mutane sai ya ce saboda Allah ku taiko bani <laughs> sai ka samu damar magana ai wurin wasa ake wasa malam wurin wargi ake wargi sha'anin Allah ba wasa a ciki wallahi azab ba wasa cikin sha'anin Allah fi yadihi a cikin mala'ikan da za a zo masa da shi kawai bai ji bai gani kuma baya ji baya gani wajen jibgarsa sannan kuma a hannunsa akwai kugiya da za a bugi katan dutse da ita da wannan dutsen zai narki fa yadribu sai ya buge sa da wannan kugiyar da wannan marton darbatan bugu wuhu dai za yi masa fa yasiru turaban sai wannan mutun ya zaman to kasa yadda ka san kasa zai narke kamar kasa bugu daya Kai tun cikin kabari in za a bugi mutun bugu daya kuma a lokaci daya ya zaman to kasa ya kake tsammani da Allah ya sanya mutun sheka cikin jahannama ila ko kuma fahimta kai yanzu saboda Allah ko gidan kwaso aka kai mutun aka aji sai zai ce procreate a kai ka aje ka har zuwa karshen rayuwar mutum ai wannan hukuma ta kai hukuma ko iya dai yanzu a dokar bature iya abinda za a yi mutum na hukuma shine a kai mutum kusa har zuwa ƙarshen rayuwarsa kai ba gidan kusa ba gidanka cikin gidanka gidanka gidanka gidanka ne kawai Allah ya hana maka fita kawai cine su kiya maka to kullun kana cikin gida ai wata rabawa ce ba ka bane balantana akai mutu inda jibga mai kashi zai ba jibga masa kashi wasu wannan mala'ikun la ya'su Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun in Allah yace su kawo mutum su masa azaba wallahi ba sa sassautawa ba ruwan su da kai kuma kowanne mutum ana masa azaba ne dan wuta iya gurgudan laifinsa a duniya gurgudan mutum a laifinsa a duniya na shaqiyanci gurgudan irin abin da za a masa na azaba shi yasa jahannam ma mataki mataki ce unguwa unguwa ce kategori ce inji ya yace kategori, akwai a AN akwai kategori a a d akwai kategori A3 sai an zo kategori ta ƙarshe kowace kategori da irin kalar azabar da ake musu kuma akwai kategorikin duk azabar su sun an hade musu gaba daya Allah ya samu wani lafiya thumma yu'iduhu Allah azza wa jalla kama kana sai Allah ya ƙara mena sai da yake a matsayin mutum fayadribuhu darbatan ukhra sai ya ya buge sa bugu na daban ai masa wani bugu fayasihu sayhatan sai wata irin kuwa yasma'uhu kullu shay'in kullu shay'in illa thaqlayn wannan kuwar in yayi duk wata halitta a duniya banda halittu guda biyu tana jin wannan kuwar banda aljani da mutum dan da aljanu na ji da an samu matsala da aljanu suna jin wannan ko to da an samu saboda akwai masu aiki da aljanu ai akwai miyagun malaman da suna aiki da da aljanu ya akwai aljanun da su sun yarda wani wani ya shi zama dan iska wallahi suke masa aiki amma sun yarda sun tabbatar 100 bisa 100 sun sallama aslamu lahu cewa shi cikin ɗan iskan ma uba ne ko ku fahimta ba an annabi adam bakin an annabi adam akwai jara a gare shi mallan jabir ir yadda mutum yake yi musu ababe ko Allah ya samu wani lafiya to shine albarra qala barra sai barra yake cewa mu ida wannan gabar yace summa yaftahu lahu babun ila an-nari wa yumahhadu lahu min furushil nari sannan a bude masa kofa zuwa jahannama ai masa a share masa kofa zuwa jahannama sannan kuma a masa shimfida biyayi bi ta wutar wuta ta wutar jahannama ai masa shimfida ba ai eh, matala ta jahannama kuna bayyana bargo na jahannama fatashin kai na jahannama dara ta jahannama kilinkin da za a sanya ma dan wuta shi ma na jahannama wuta yake hura masa kuma cikin wutar yake kuma haka za a dinga azabtar da rayuwar sai an tashi alkiyama haka za a dinga azabtar da rayuwar sai an tashi alkiyama shi ya kamata mu sallama Allah subhanahu wataala mu gane cewa al'amarin Allah ba al'amari bane na wasa mu kaskantar da kanmu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanyewar ka lafiya shine wallahi alazim kai Allah abin da yake so kai Allah abin da yake so mutukar kai abin da kake so to kai kuma zaka ga abin da baka so kinin alkiyama haka ne man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so ko to wallahi alazim zai hadu da abin da baya kauna kaga duk dole abu da ake nema na rayuwar duniya in shi zai sanya ka kauce wa hanyar Allah to kana mutuwa kun rabu da shi haka ne ko miye a duniya nan ake samu shi nan ake barin sa ba abin da ake tafiya da shi lahira ba a tafiya da kudi lahira ba a tafiya da ai lahira ba a tafiya da mulki lahira ba a tafiya da mata lahira ba a tafiya da muqami lahira rigar kariya ma baka tafiya da ita lahira ba wani abu da kake tafiya da shi lahira illa kawai aikin da ka aikata wa allaysa lil insani illa ma sa'a baka da komai sai abin da ka aikata wannan farin kyallan shi za a sanya maka da mai kudi da wanda yake talaka da mai mulki da wanda ake mulka da mace da namiji da yaro da babba koma waye shi ake sanya sa a ciki kuma wannan ramin anan za a tura a sanya ka kuma daga kai sai aikin da ka aikata ko wallahi alazim ka dinga sa a ranka cewa mutuwan nan fa koyo ko gobe e koyo ko gobe saboda ba wanda Allah ya ciniki da shi cewa ga iya kwanakin da zaka yi in har Allah zai karkarbi rayuwar annabawa suna cikin muhimma suna gabatar da ayyuka na alkhairi to mi mu wace wace waina muka toyawa Allah subhanahu wataala annabi Sulaiman yana cikin aiki aka dauki rayuwarsa annabi Nuhu shi ma ya da'awa ake tai eh annabi Sulaiman annabi annabi Yusuf haka kin suna a matsayin na annabtaka saboda ita annabtaka ba a ritayeta ba a cewa an tahire tarat ba a cewa kuma an ga an aje na samka na aje a'a sai an mutu suna akan wannan matsayin mai daraja kuma Allah ya karɓi rayuwarsu to in Allah zai karbe wanda yafi kauna a duniya ka san kai ba abarin kai wallahi kuma duk dai abin da na rayuwa mutuwar da ta taba dokar daidai warinka in ganan shekara 10 ne to duba akwai wanda fashi ba amma gama halitta sama kawai aka aka tafi da shi an gama kasusuwan amma ba ba a sa masa rayuwa ba nimfashin ma ba a sanya masa kuma ya tafi ba akwai wanda sai da ya nimfasa yana cikin cikin mahaifiyarsa anan tana cin yana motsi da komi amma lokaci dai kuma sai Allah ya tsayar da shi an sare rayuwar wallahi kuma bai ƙara motsawa sai an tashi kiyama akwai wanda kuma sai ya zo duniyar uwar ta doka ta shayar da shi tana dariya kuma sai Allah ya karba wannan kuma sai Allah ya bashi sai ya fara zama matashi sai dan tashi ai mata wanka a sa mata tufafi a sanya mata kaza da kaza da kaza a jira ta wajen biki ana ganin ta kowa abin murna kai tsaye sai Allah ya turo mata fali kawai shikenan abinda za a yi kenan ta rabu da su kenan an tsaya sai dai karin ganin kawa wani kuma sai ya tashi yana yin auren fari wani ma bai auren fari mutum wasu auren fari suka mutu suna da yawa mutum nawa ne wasu auren fari suka rasu ba wani kuma sai yayi auren ma kuma sai ya je ya mutu bar mace da ciki kaga ne sai dai wani ya aura ba shi ba dan dan kuma sai dai ga kawo a ce wasu ai ga kawar babanka ku gunga ko san babanka wannan kuma sai ya fara tara diyafa sai ya fara ya samu dai biyu uku la hawla wala quwwata illa billah wannan sai ya kai karshen aihuwa ya tsuwa dab an kai shi ila ila arzalil umur ya kai inda bai yi amfana maka ruwan biyar kuma a zo a zare sa a masa rayuwa kaga ta mutuwa ba kalar mutanen ba ta doka ba ta doki gwamuraye ta doki masu mata masu hudu bata basu balantana masu uku a wani tahiya da ai to abin tambayi da ya kamata kowa ya tambaye kansa cikin wannan daren ya koma gida shine kai yanzu ko ni yanzu da nake karatun nan in ta wata zo ya za a kasance wanne daga cikin mala'ikun za su zo karɓar rayuwata masu fararen huska ko masu bakakin huska kuma dole fa sai sun zo dole ɗaya cikin wannan sai sun zo ba su da nauku wallahi kuma duk abin da kake takama karatu ne mulki ne kudi ne ɗaya ne ba wanda zai iya tara gaba ya ce shi a doke sa a barka wanda zai wannan kuma ba za a yarda ba dan wallahi inda ana yi na rantse maka da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa Abubakar Siddiq da ya bada rayuwarsa shi ya yabe mutu annabin Allah ya rayu da ana yi da Umar dan Khattab ya yi ya sarrafa da rayuwarsa manzon Allah ya rayu da ana yi da Usman dan Affan ya bada rayuwarsa da ana yi da Ali ya bada rayuwarsa da duk duniya sun fi kowa son annabin Allah amma an haka ne aka tafi to Allah ka samu cika da imani Allah ka azta mu da haduwa da mala'iku masu fararen huska masu tufafi kyakkyawa da kuma mala'ikun mutuwa cikin kyakkyawan yanayi kuma Allah ka sa ayi mana bushara da aljannan nan Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka sanya aljanna ce makomar mu ku yi hakuri karatu ya kai inda sai a dinga tashi cikin mutun yayi sanyi haka al'amarin Allah yake Allah ya datar da mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته